<laughs> Argentina y Chile. Se arregla, se peina y se maquilla. Una nena bien linda, perfume vainilla. Le hace el juego la falda y la tilla. Oh, la chiquilla. Oh, tan loquilla. Le puse mi cadena que siempre brilla y se me pone salvaje como el bajo. Esa es mi chiquilla, ella es mi guacha. Se borracha y baila guaracha. Está toda hecha y yo con el hacha. Salgo a cazar porque ando de racha. Ahora hay pa' coger. Todas quieren coger y no son hidrogel. Pa' que se retobe a hacerlo correr, va a correr como flash. Yo pago todo cash. Me gusta la baby con el body splash. A boca a boca el humo del hash. Oh, la chiquilla. Oh, tan loquilla. Baila tiki tiki, ya lo mueve Ricky Ricky. La mente bien friki friki, no, uno wiki. La puse rodilla pa' que rece. Mamita, pa' que tú me beses. Está goteando, más se humedece. Dándole duro hasta que amanece. Pa' que lo baile. Pa' que lo goce. Pa' que lo ba, ba, baile. Pa' que lo go, go, goce. Pa' que lo ba, ba, baile. Pa' que lo go, go, goce. Que retumba el bajo.